Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Şimdi bir arkadaş e, güzel bir soru soruyor. Diyor ki hocam e, hasbunallah ve ni'mel vakil. Bunu her zaman söylüyoruz. Dedelerimizden de bile duyardık bunu. E, Türkçe'de dariçtir bu. Söyleriz bir musibette olduğumuzda, bir müşkül olduğumuzda. Bunun anlamını e, tam olarak bana açıklar mısın? Evet, hakikaten soru çok güzel. Neden? Yani hakikaten bu çok bir azim kelimedir. Bunu bilmemiz lazım. Her Müslüman bunu hakkıyla kullansa Allah subhanehu ve teala onu dünyanın bütün çirkinliğinden kurtarır ve ahiretin bütün saadetine onu götürür. Bu da nedir? Hasbiyallah ve ni'mel ve ni'mel vekil. Önce bakarım bu kelimenin meşruiyeti nedir? Bu kelime nereden alınmıştır? Yani hel bu kelime aslı var mı yok mu? Tabi aslı var. Dedelerimizden nere gelmiş bu dedelerimizden duyuruz bunu. Yani kitaplarımızda var. Yani adete urfa işlemiş. Bu şeriatten işlemiştir. Bunun da hikayesi şöyledir. Diyor ki Uhud savaşında münafıklar ordunun üçte biriydiler. Abdullah İbni Selül münafıkların başı münafıkların o orduda üçte biridir. Yarı yoldan geri çevirdiler. Yarı yola yetişirken bunlar geri döndüler. Yani ferz edelim e, 300 tane iseler e, Resulullah'ın ordusu 100 tanesi geri döndü. Münafıklar dediler biz savaşmarız. Ayrıca bunu demediler. Yolda ne diyordular Müslümanlara? O diğer o 200 taneye siz nereye gidiyorsunuz? E, Uhud e, şeyler gelmiş. E, Küffar Kureyş öyle bir toplanmışlar kimse bunların haklarından gelemez. Öyle bir çok büyük bir ordu getirmişler. Ne yapıyorların? Haysiyetlerini, e, şeylerini, imanlarını e, ve e, maneviyetlerini bozsular diye bunu kullanıyordular. Ama sahabeler ne dediler? Sahabeler buna inanmadılar. Dediler bizim Allah'ımız var. Allah Subhanahu teala bizi peygamberimize zeferi vaat etmiştir. İnşallah öyledir. Dediler hasbiyallah ve ni'mel vekil. Bu kelimeyi söylediler. Onun için e, alimlerimiz diyor Ali İmran sureti surasında 172. 174. ayet esbab-ı nüzulde bu olaydan dolayı indi. Allah subhanehu teala şöyle buyur, buyur, buyur, buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِهِ min ba'di ma asabahumul qarhu, musibet onlara acı Mekke'de, hicrette işledikten sonra Bedir'de ne oldu? Allah ve Resulüne isticabet ettiler. Her şeyi Allah ve Resul için dünyayı sattılar. Allah ve Resul ne dediyse mallarından, mülklerinden Mekke'de vazgeçtiler. Ansarlar Medine'de kuvvet kurdular. Sonra diyor ki لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرٌ azim. Bunların da büyük bir ecirleri var, azim bir ecirleri var. Bunların içlerindeki ehli takvalar, münafıklar hariç tabi. Sonra diyor ki Allah subhanehu teala diğer ayette e, 173'te اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ Olara ki müminlere insanlar dediler ki münafıklar innen nase Karşı taraf düşman, müşrikler. قَدْ جَمَعُوا Öyle toplantılar ki sizi korkuttular. Çok ordu giden gelmişler. فَخْشَوْهُمْ Korkun onlardan sakın gitmeyin savaşa. Ama müminler ne oldu? فَزَادَهُمْ imanen. imanları daha arttı. Toplansılar. Allah bize vaat etmiş zeferi. Kalu ne dediler müminler? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vakit Bir kelimeyi dediler. Kim dedi? Ashab-ı kiram dedi. Ashab-ı kiram derse Allah Teala burada ne veriyor onlara? Müjde veriyor. 74. ayet 174. ayette ne diyor? Fenkalebu bi ni'metin minallahi ve fadlin. Halların oldu. Neye dönüştü? İşte Mekke'de yalnız idiler. Medine'de devletlerin kuramamışlar. Ondan dolayı bir nimete devirler. Devletler oldu. Mekke feth oldu lem yemseshum su'un vettebe'u rizvanallahi Allah'ın rızalığın bütün amelleri Allah'ın rızalığı iç olduğu için, niyetleri olduğu için Allah Teala onlara büyük bir nimete çevirdi. Devlet kuruldu. Yarımada Müslüman oldu. He? Vallahu zil fadlil azim. Allah da büyük fazıl sahibidir. İşte bu ayet sebebi nüzülü budur. Hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Bu kelime azim bir kelimeyi telaffuz ettiler. İyidir. Bir de bu kelime sadece Resulullah dememiş. Sadece ashab dememiş. Resulullah'tan sonra bir rivayette bütün peygamberler bunu kullanmıştır. Mesela Sahih Bukhari'de diyor ki hatta Hazret Ülül Azim bunu kullanmıştır. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Benim yardımcım Allah'tır. O da en güzel yardımcıdır. Ben kimsenin medet istemiyorum. Resulullah da bunu Uhud'da demiştir. İbni Abbas da radıyallahu anhu aynen Bukhari'de geçtiği gibi diyor Hasbunallah ve ni'mel vekil bunu Hazreti İbrahim ateşe atılırken dedi e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri karşılırken dedi. Bu ayeti de okuyor. İnnen nase kad cema'u lekum. فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ ve وَنِعْمَ الْوَكِيلُ A'raf. Evet. Bunun demek ki kaynağı sağlamdır. Gözümüzü yumarak buna, bu duaya dört sarılabiliriz. Yani uyduruk değil, zayıf değil, e, bu grubun değil, o grubun değil. Hayır. Bu bütün grupların imamının duasıdır. Bütün peygamberlerin duasıdır. Bizim Müslümanların duası olması lazımdır. Evet bu bir. İkinci mesele gelelim bu duanın anlamı nedir? Bu duanın anlamı o kadar tatlıdır, o kadar güzeldir. O kadar insanın içini tatmin edicidir. Yani sen bir canavardan kaçıyorsun. yem bir ataştan, yem bir elektriği tutacaksın. Elektrik gelip sana çarpacak. Ne olur? Tık diye bir tane lambayı kapatsa, düğmeyi kapatsa ne olursun? Birden hayatın zindandan döner neye? mutluluğa. Yani dediğim gibi büyük bir koskocaman canavar seni kavalıyor. Birden bir kapı buldun. O kapı da çok sağlamdır, çeliktendir. Kapattın. Birden hayatın ne oldu? Biraz önce ölümle burun burnaydın ne oldu? E bu duanın da anlamı budur. Anlamı nedir? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu duayı hakkıyla desen kışın yaza döner, bahara döner. Gecen gündüze döner. Hasbunallah'ın anlamı nedir bakalım? Bu dua azim bir duadır. Hasbunallah Allah bizim kafimizdir. Yani Allah bize yeter. Türkçesi Allah bize yeter. Yani mesela bir yere gidiyorsun, diyorsun ben kendimle e, bunu bunu bunu alacağım ancak bu karşı taraftan şeyinden geliriz, ücresinden geliriz. Sen diyorsun hayır ben bu kardeş alırım bu bana yeter. Çünkü güveniyorsun o konuda uzmandır. Böyle güveniyorsun. Güvencen de yerindeyse sen kazanmışsın. Allah bizim kafimizdir demek nedir? Allah Teala bize yeter yani. Allah Teala çünkü bu dünyayı yarattığı için, kullar da onun kulu olduğu için, evren onun evreni olduğu için, bu dünyaya malik, tek malik olan olduğu için, her şeyde tasarruf olduğu için o bize yeter. O zaman başkasına ne yaparız? İhtiyacımız olmaz. İhtiyacımız ne zaman olur? Sebep alma gereğiyice. Yoksa hakiki Allah'tan isteriz. Hasbunallah Allah bize yeter bunu ilan ediyoruz. Allah istese kanser isem kanserime iyi eder. Bu dünyanın to doktoru toplansa Allah istemese kanserime iyi kimse yapamaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a diyor ki bu dünya toplansa sene bir fayda versin. Allah yazmamışsa veremezler. Bu dünyada toplansa isteseler sene bir zarar verseler Allah onu yazmamışsa istemese sene veremezler. Bu mesele müminler için burada kapanmıştır. Demek ki her şey Allah'ın elindedir. allah Teala azim kudretiyle he, kulu istese her şeyini çafidir ona. Yeter ona düşmanından da bütün çeşitli düşmandan onu kurtarabilir. İyidir bu hasbunallah Allah bize yeter. Ni'mel vekil. Vekil nedir? Vekil menden mesul olan. Mesela sen bir milletvekilini seçip gönderiyorsun meclise. Ama o seni dinlemiyor. Kendi maslahati gereği ne diyorsun? Bu vekil sağlam çıkmadı. Ama bir vekili gönderiyorsun. Hayatını senin uğruna koyuyor. Ne diyorsun ben bu vekine yüzde yüz güveniyorum gönderdim. Başı gider davası gitmez. Fekeyfe bu Allah Teala o vekildir. Yani bila teşbih. Nedir Allahu Teala? Allahu Teala'ya biz ne diyoruz? Hasbunallah. Allah bize yeter. En iyi vekil Allah'tır. Vekil nedir burada? Allahu Teala vekil nedir? Kaim bi umur alimler diyorlar. Yani Allah kim senin rızkını veriyor? Allah Teala. Kim seni yaratıyor? Allah Teala. Kim sana hayat verir? Allah Teala. Kim seni öldürür? Allah Teala. Kim sana çocuk verir? Allah Teala. Kim sana yağmur verir? Kim? Kim kim kim? Bunun sonu bitmez. Hayatı sana kim verir? Allah Teala. Ebedi hayatı kim verir sana? Allah Teala. Demek ki bizim idarecimiz, Rabbimiz, ilahımız kimdir? Allah Teala. O da nedir? En güzel Rab'dir, en güzel ilahtır, en güzel yaratıcıdır, en güzel vekildir işte. Yani biz Allahu Teala'ya her şeyimizi teslim etmişiz. O bize yeter. Anlamı budur arkadaşlar kısacası. allah Teala biz o vekile güveniyoruz, o bize yeter diye ni'mel mevla ve ni'mel nasir en iyi bizim idarecimizdir. En iyi bizi zefere götürendir. Allah akramul akramindir. İkram sahiplerin en ikramcısıdır. Ecvedil ecvedindir. Comartların comardıdır. Erhamir rahimindir. Rahmet edenlerin en merhametlisidir. Allah'tan o tarafa ne var? Merhamet eden yoktur. Nimet eden yoktur. İşte bu anlam nedir arkadaşlar? Bu anlam e, bunu hakkıyla biz anlasak, hakkıyla tevessül e, etsek, hakkıyla allah Teala'yı vekil kılsak, biz artık kulun hesabını yapmarız. Ha sebepler gereği yaparız ama Allah'a sırtımızı dayarız, sebepleri alırız. Nasıl Allah Teala benim rızkımı vermiş mi? Ve rızkukum fis semai ve ma tuadun. Allah Teala ayette diyor rızkınız asmanda levh-i mahfuzda yazılmış. Siz doğmadan önce, dünya yaratılmadan önce Abdullah diye bir kul gelir. Bu kader alır, bu kaderden de ölür. Artık yazı bozulmaz. Buna müminler için bu defter kapanmıştır. Buna iman ediyoruz biz. Ama ben bunu iman ediyorum ama evde de oturacağım. Hayır. Dünya sebepler dünyasıdır çünkü imtihan tarlasıdır. Biz ne yapacağız? Sebebe sarılacağız. Sebeplere sarıldığımızca Allahu Teala'nın e, iradesine tecelli eder üzerimizde. Allahu Teala'nın yazdığı üzerimizde tecelli eder. Dünya sebepler dünyasıdır. Onun için biz hasbunallah ve ni'mel vekil deriz. Yerinde de sebep alırız. Evet. Ee, üçüncü mesele bu duanın fazileti nedir? Şimdi duanın e, kaynağını bildik. E, ma anlamını bildik. Fazileti nedir? Bu dua alimlerimiz icmaen diyorlar. İcmaen ittifak etmişler. Bu dua en azim dualardan birisidir. Duaların en yüksekindedir. Bir tane hakkıyla bunu hakkıyla anlamını bilerek söylese, ikrar etse, buna inansa hakkıyla Allahu Teala'ya ne yapmış? Tevekkül etmiştir. Hakkıyla Allahu Teala'ya tevekkül eden hakkıyla Allahu Teala'nın kulu olur. Allah Teala'nın merhamet altına girer. Allahu Teala onun hakkıyla vekili olur, çefili olur, kurtarıcısı olur. Sırtı yere gelmez. Ne bu dünyada ne o dünyada. Bu dünyada bütün dünyanın sıkıntılarından, azablarından, zulmünden Allah onu korur. Ahirette de ataş azabından onu korur. Kim bunu hakkıyla söylesin. Dünyada bütün düşmanların şerrinden kim kurur? Kurunur. Ee, bunu hakkıyla söyleyen. İşte bak Hazreti İbrahim ateşe attılar. Ateş ne oldu? Cülcülistanlık oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab ne oldu? Devletlerini kurdular. Yarımada yetmedi. Dünyanın süperçi gücünü de çöktürdüler. Ta ne zamana kadar geldi? Osmanlı'nın son dönemine kadar. Bu nedir? İşte hakkıyla bunu diye. Ne zaman bunu elden bıraktık? Düşman geldi bizi işgal etti. Mesele bu. O kadar. Hakkıyla diyeceğiz bunu. Onun için bu dua çok azim bir duadır. Bu duanın da şeyi nereden geliyor? Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Hakkıyla birden Allahu tevekkül Allahu Teala tevekkül etse fehuve hasbu. O onun o ona yeter o zaman. İnna Allah baligu emrih قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا Her şeyi bir kaderden yazmıştır. Allah da yazdığı emir muhak, tahkik olacak. Bu Talak surası 3. ayettir. Kim allah Teala hakkıyla tevekkül etse ona yeter. O zaman biz Müslümanlar olarak allah Teala'ya hakkıyla tevekkül edeceğiz. O bizim rızkımızı verecek. O bizi düşmandan koruyacak. Ama biz ne yapacağız? Sebep alacağız. Müslümanlar sebep almayı bıraktılar. Silah yapmadılar, e, teknolojiye ilgilenmediler, ilim yaymadılar ne oldu? Devletleri zayıf oldu, düşman geldi, ele geçirdi. Sebep alacağız. Sebep aldığımızda Allahu Teala sebep alak hakkıyla her şey Allah'ın elindedir. Ne yazmışlar levh-i mahfuzda onu göreriz. Burada ne oluruz? Allah Teala'nın içi dünyanın, içi cihanın neyini kazanırız? Saadetini, mutluluğunu, izzetini, hikmetini, şerefini kazanırız Bir başka Enfal surasında 49. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ Hakim. Kim hakkıyla Allah'a tevekkül ederse Allah azizdir, hakimdir. Yani onun sen şemsiyesi altına gireceksin. Yani sen de aziz olacaksın, hikmet olacaksın. İşte Uhud'te de Müslümanların sonucu buydur. Ne dedi Allah Teala? 174. ayet e, ayette Ali İmran'da فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah Teala'dan döndü. Hayatları nimete döndü. Ve fazıl bir fazıl, fazıl da Allah Teala verdi özellerine. Ondan sonra lem yemsusum su, su olarak gelmedi. Kötülük olarak yetmedi. Vettebe'i rızvanallah Allah'ın rızvanını kazandılar. Evet. Şimdi bunu da anladık. Faziletinde. Eydir bunun münasebeti nedir? Nerede bu hasbunallah ve ni'mel vekili biz kullanacağız? çünkü her dua her yerde kullanılmaz. Dua, her yerde kullanabilirsin ama ne zaman yerinde oldu o zaman isabet eder. Mesela ben Allahu Teala'ya dua ediyorum. hastalığımdan şifa versin bana. Ya azizil ya azizil intikam ey intikam sahibi Allah bana şifa ver desem münasip düşmez. Ne dersin? Ya şafi şifa senin elinde olan Allah bana şifa ver. Ya erhamer rahimin benim halime rahmet. Ha? Bir borcun var ya kazi el hacat. Benim hacatimi gireren tek Rabbim benim hacatimi girer. E o münasebetinde duayı da söylersin. Hasbunallah ve ni'mel vekil de münasebette söylenir. Bunun münasebeti nedir? Bak. Bunun münasebeti bir korku. Ha? Korku. İster bu evrenin korkusu olsun, deprem olsun, ha? yıldırım olsun, sel olsun, başına geldi ne dersin? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah yeter bize. İnsan ol, insanoğlunun aldığı sebepler yetmez. Allah yeter bize desen Allah seni of musibetten kurtarır. Korkudan. Yani depremde korkuyorsun binen çöksün dersin hasbunallah ve ni'mel vekil. Bir de feza. Feza alimler diyorlar nedir? Yani hürçmek korkuyorsun. Yani bir ormana girdin bir yırtıcı hayvan var. He? Yem bir düşman var. O düşmandan hem hürçüyorsun hem korkuyorsun. Kim seni o düşmandan kurur? Allah'tan başka. Yen de bir musibet. Ölüm musibeti, e, kanser musibeti, e, hastalık musibeti, yen borç musibeti, yen bir şiddet durumdasın. Ha? Bunlar nedir? Burada bir salih kulun görevi nedir? Kime sığınacak? Allahu Teala. Ona iltica edeceksin. Bak şimdi bir tane kaçıyor ülkesinden bir devlete iltica ediyor. O iltica ettiği devlet ondan zalim ise nedir bu? E, ee, diyorlar sen aptallık yaptın. Yani yağmurdan kaçtın doluya tutuldun. Ama nereye iltica eder? Bir yerde iltica eder orada zulüm yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birinci hicrette Mekke'den sahabeler dedi gidin Habeşe'de orada bir kral var zulm edil, olunmaz onun yerinde dedi. Gidin oraya iltica edin. Gittiler onlara sığındılar. Ama en büyük sığınma miskal zerre kuluna e, zulmetmeyen kimdir? Rabbil alemindir. Ona iltica eden ne yapar? Ziyan etmez. İşte bütün musibetlerinde ne yapacaksın? Rabbil alemine iltica edeceksin. İşte bu da nedir? Ee, en güzel e, şeylerdendir. Bunda da bir hadis var. Ebi Sa'idül Huzri'den radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi keyfe en'amu nasıl dünyadan tad alırım ve sahibul karni kad iltekamel karne nasıl dünyadan tad alırım çünkü Resulullah bir şeyleri biliyor biz bilmiyoruz nasıl dünyadan tad alırım İsrafil sahibül karın o buk tutmuş elinde emir bekliyor kulağını asmış Allah desin buku, buku çal kıyamet kopsun. Nefhi fissur var ya Keyfe en'amu ve sahibul karni kad iltekamel karna ve istema'al udine meta yu'maru bin nefhi feyunfah ne zaman hemen kulağını böyle asmış Allah'ın emrini bekliyor eli tetikte Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle derken ashab ne oldu? Hepsi böyle çöktüler. Dertlerinden. Dedi Resulullah baktı bunlar böyle üzüntüye çöküldüler. Dedi ama sizi kurtaracak ilaç da budur. Bunu söyleyin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Alallahi tevekkelne. Hasbunallah. Allah bize yeter. O en güzel vekildir, kafidir. Biz Allah'a tevekkül ettik. İmam Tirmizi sahih Hadisle bunu ne yapıyor? Rivayet ediyor. İşte bu bu nedir? Önemli meselelerden biridir. İşte tabi bunun hakkında da e, bazı zayıflar var. E, zayıf hadisler var bu konuda ilgili. Onlar da nedir? E, zayıf olduğu için ben zikretmiyorum. Yoksa o apaçuktur. Apaçuk hadisler var ama zayıf olduğu için onları zikretmiyorum. Bu hadis bize yeter elhamdülillah. İşte bu Bundan dolayı bir zor durumda kaldı insan hasbunallah ve ni'mel vekil der. Bir de bir karar çıktı bizim hakkımızda e, gücümüz yetmiyor ona ne deriz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Onun için İmam Nesai dua, süneninde dua babında bir bab koydu. Dedi bir tane bir kavminden korksa ne diyer? He? Diyer hasbunallah ve ni'mel vekil. İbnül Kayyim Rahimahullah e, Vabil-i Sayıp'te de aynen böyle bir dedi. Düşmanı karşıladın. Yani zalim bir sultandan. He? E, ne yaptın? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Tabi hasbunallah ve ni'mel vekil sadece kafir karşısına değil. Zalim de olur. Müslüman zalimler. Adam sana hükümdardır, zalimdir. Bugün de başımızda oldukları gibi. Sen gücümüzü yetiremiyoruz. Adamlar bize zulmediyorlar. Ne deriz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Velev ki elhamdülillah bugün de İslami bir bahar yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde tağutlar tek tek çöküyor. Müslümanlar elhamdülillah hakim oluyorlar. İnşallah bir gün olur şeriat devleti de hakim olur. Basamak basamak gideriz inşallah. Hayatın sünneti gereği. Ama biz bir zalimin önünde gücümüz yetmiyorsa, zulm olunmuşsa bize hasbunallah ve ni'mel vekil deriz. Hazreti İbrahim dedi bunu. Ataş atılırken. E hakiki mümin bu halaveti, iman halavetini yaşar. Hakkıyla Allah'a iman ediyorsan, hakkıyla ni'mel vekil Rabbimdir dersen senin sırtın yere gelmez. Ama olabilir. Seni zalim öldürür. Ama ne oldu? Sen bu dünyada o zalim seni öldürdü ama sen o ebedi dünyada ebedi hayatı kazandın. Yani müminin her emri Resulullah'ın dediği gibi bütün durumu herdir. Eline bir diken batsa Masayı tuttun belenle bir diken battı. O diken ne kadar azdır? Bir iğne sanki şey oldu. O onun bile ecri var. Bu da mümin içindir. Gayri mümin için değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Acib tuli emril mümin. Yani müminin emri çok enteresan diyor. Hayret edici. Musibet geldi sabreder. Nimet verildi şükreder. İşte onun için Resulullah diyor ki müminin amrı nedir? Enteresendir. Bu da mümin içindir. Başkası için değil. Yani bizim denimizde, halkın deyiminde yani testere gibiyiz. Tabir caizse marangoz testeresi gibi. Gidip kesiyoruz, gelip kesiyoruz. Gider keser gelir keser. Ağzı yiyoruz. Eğer ne zaman amelimiz salih olsa, niyetimiz Allah rızası için olsa ama niyetimiz Allah rızası için olmasa Tam tersine celi bu vabal cider vabal alırız. Onun için her şey niyettir. Bunu da niyetten bu dua diyeceğiz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.